ciutat Tanatori. No, no. Mi niño drogas no ha tocado drogas. Tots els dijous a les 7 de la vesprada en Ràdio Godí. Al 98.0 de la teua freqüència modulada. Al loro! <laughs> I per internet a www.ciutatanatori.k Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.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 som ostatges. Un sistema policial que talla nostres ales. Tots som ostatges, tots som ostatges. Les presons plenes són plenes de dolor. Tots som ostatges, tots som ostatges. Un sistema policial que talla nostres ales. Tots som yeah, bona vesprada. bona tarda, molt bona hora baixa. Ai, que fa, eh, Caixo Gabón! Ja estem així, la tercera temporada de Ciutat Anatori. Bones tardes. Després les bones vacances, eh? Bones tardes, Caixo Gabón. Buenas tardes. Buenas tardes, España. ¡Ey, va España! Y res, assistem ciutat aleatori una altra vegada més. Es, es locos estos, es, es postadolescents d'entre 25 i 60 anys, no? De, sí, ja, no, estem así, Així tenen que ficar-se a nivell del país, de, de de 60 res, 80, no? no ampliarem i res, esta setmana sí, vos parla el, el senyor Pau Picor, tenim així al, al tío Paco. Bona vesprada, tío Paco. Tío Paco, bona vesprada, bona vesprada, tío Paco. Eh, Guayenques, que guapes sou totes. Copaco. Eh, I res, tenim ahí al Xavi fent país, no ah, eh. muchache, ah, yeah. conegut de la Xema Ràdio Godella, participant de programes com Paco Palabras, la torreta del tio Misildo. Bona I, vesprada, Xavi. I tot això. Xavi que ha vingut a ficar una mica de trellata a este programa. Ai, ai, ai. No. Perquè si no les autoritats municipals mos, mos anaven a fer foro. Llego de Yenques, va calor, eh? apucheu se la falda. I res, tio Paco, telèfon de participació en Ciutat Anatori. Ja sabeu que no és el 69, que la passat ja ho dia. Anem a deixar-se córrer. 96 364 29 52 52, repeteixo, 96, 3, 64, 29, 52, i la, la postura la trieu vosaltres. I bé, comencem així una nova temporada del millor programa dels països andorrans, que... és... se la casquen a quatre mans. Evidentment. Perquè ja estem en la versió 3. I res, eh, també vos recordem que aquest programa el podeu sentir per Ràdio Mistelera de, de, de, de la Xara. No, home, no, de Ràdio Mistelera de la Xara, que no està ni en Denia ni en Ondara. Ah, la Xara. I res, també, també podeu escoltar-lo en Radioactiva FM d'Alcoi, Eh, I en ma casa si voleu, però cuideu que la la més, no s'enfada. i i emitim per a tota la galàxia. Eh, per a tots els països abandonats eh. de tota la galàxia. I Xavi, estàs ahí. El món <laughs> universal a 3 www.ciutatodatori.k Gràcies a l'amic Rulo. Rulo! I és buena persona. Eh, no és más que buena persona. Eh, és del programa. els tècnics, el senyor Jordi Coll. Ahí, ahí, Ixe, Ixe. Me acabé d'acompanyar el senyor Toni García ahí, ahí, ahí. el becari, això va passar a la la història. Sí, sí. M'acaba d'alçar la siesta en castig una miqueta. Molt bé, sí, molt bé. I això, que t'acabes d'alçar, cabró. Què, què eres de... tu que eres de l'empresa més gran d'Espanya, no? Des del paro. <laughs> se, ho està currant molt. I bé, avui tenim un programa ple de notícies, no? Eh, tio Paco i Xavi. Sí, sí. Vamos, bueno, notícia, la impressionant, no? Oh, oh, oh. Vagues a 500 milions d'euros. Què, què? Això, això és ser, Espanya i lo demás és canya. Això va ser la bomba. Bé, són les 7 i 10 de la vesprada. Com està això? així en Godella. I encara no han fet la cagada. I vamos, el programa també l'imitim, que no ho havíem dit, en Ràdio Godella, 98.0 de la FM. Vamos. Ah, sí, en Godella, la ciutat més meravellosa des del món. Des dels estudis de Ràdio Godella, en, eh, en el carrer Manel Tomàs, número... Che, no ho digues, que vindran els del Capasí a participar. Bueno. I, i, i vamos, això d'ací, els estudis des del barri La Punyalà en directe. I anem a començar la nova temporada de, de, de Ciutat Aleatori en, en uns vells coneguts. Ells són Dusminguet, no, Xavi? Dusminguet. Minguet. Dus para los amigos. <laughs> Dusminguet i la cançó La Cumbia Bruja. <laughs> cumbia pa' que la bailes tú. Que viene, que viene la cumbia dominguez, pa' que la goce Que viene, que viene la cumbia lumba pa' que la bailes tú. Un paso para adelante, otro paso para atrás, la cumbia catalana, la mulata se gozar. Un paso para adelante, otro paso para atrás, la cumbia catalana, la mulata se gozar. Cintura para adelante. Ciutat Tanatori no es fa responsable del que puguen dir els seus odients i corresponsals.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 T'has posat, t'hem posat, tan posat. I res, molt bona vesprada i benvinguts i benvingudes de nou a Ciutat Anatori, el, el millor programa d'espais andorrans i possiblement de tota la galàxia. I per ahir, Xavi, sabeu que avui tenim una, un, un, una notícia d'entrada no? important, o sigui, la nostra comarca del Barta Nord, de la Jamaica. Una convocatòria per al cada setmana. Tenim vale. una cita amb el rock. Ah, sí, collons. Sí, sí, una Va iniciativa bé. que ja porta 7, 17 anys, no sé quina convocatòria es troba allà. Un animalà, no? i es realitza al Bar dels Orells i, bueno, és un grup de joves que porten... Al Bar dels Taronxers ni ah, de, no, no, de la Ribera la, nord ni, nord, ni la Mare que s'apari. Horta el eh? Primo. Horta Nuerte. I bé, volíem parlar amb un dels organitzadors, que estava al telèfon ara mateix. Ah, guai. Vicent? Si m'ha penjat, no? Sí. Si m'ha penjat. Bona sí, no, Vicent! Bona, Xavi. Ens escoltes? Sí. sí. Bona ah, tarda. Ah, com ha parat per, per la, la comarca? <laughs> Bé, molt bé. Avui, mira, en un poquet de l'ai al cor perquè mos diuen pluja. Sí? Però bé, dissabte girà un sol, vamos, radiant. Això té que ser barbaritat. Això té que ser, bueno. Hi ha I... sol? <laughs> No, a veure si el dissabte pa, pa, pa concert i sol, tio Paco, que no t'enteres. Ah, no, caragols, no, no, caragols. Molt bé, Xavi, endavant. No, res, Vicent, a veure, conta'ns una miqueta com, com es planteja el, el, el concert, no? Qui, qui toca com ho tenen muntat. Sí, pues se planteja com tots els anys, ja com tu has dit abans, jugat ja de 7 anys en, en, en, en el tall, que se diu, uh mhm. -huh. i no res, este any ja fem la 17a nit de rock, en la vila Balat, uh mhm. -huh. i com sempre, abans de dir grups, sí. Eh, vull dir que és important entrada lliure i preus populars, sí, com, com sempre, sempre, des del primer any, en l'any 93, que va ser ja recomana no portar botellón. Això, <laughs> pues mira, ens interessa, sí. ja que hem tenit l'oportunitat de dir-ho, no? El gas en la barra, pues, en coses així que són prou eh, al marge mm. de, de lo que fan els ajuntaments habitualment, prou autogestionada la cosa, pues, sempre volem que la gent s'impliqui una miqueta pues, fent gastó en la barra, no? Claro. I que això, no que... res a ningú, l'entrada és lliure, com sempre, però... I que possiblement si gauda de les nits de rock o si no, la, la que més anys porta muntant-se en la nostra comarca, no, Vicent? Claro. Home, jo, la comarca i te vaig a dir que en el País Valencià, mm, perquè yeah. no hi ha cap altre poble en tot el de Castelló fins a Alacant que duga de 7 anys consecutius. Que això són molts una anys. Una mitja gestionada... Vicent, sí. he fet un comentari, així el tio Paco. <laughs> Sí. Doncs saps que des, eh, en numerologia 7 i 1, 8 quasi és un número màgic? Ah, sí? Eh? I tant ah, que sí, doncs, perquè se sumen les dues xifres i acaben un. Numerologia. Eh? M'agrada que m'ho digues. <laughs> És un número màgic, nano. És hora de que alguna persona d'arreu dels països, dels països andorrans i més així a la comarca nostra i de més eh, sí. arribar a, a, a, eixa, a eixa singlaura, tio, en eixa, en eixa caire i en eixa força, no? Jo crec que és molt important, davant banda de la tonteria. Sí, sí, nosaltres estem convençuts d'això i pensem que calen més nits de rocs arreu de, dels, del País Valencià. I tant que sí. Escolta, També però... els ajuntaments no aposten per, per eh, coses així que poden ser més reivindicatives o més, ah. més eh, contestatàries, doncs no els interessa molts cops i no, ja, no, no, no, no aposten per això, igual que per els bous o altres coses. Pare, eh, ja pots, si tenen no? per així, per així no. Però bueno, <laughs> nosaltres seguim al tall i esperem arribar ja de res a la nit, que serà... Vicente, parla Pau, comenta'mos un poc els grups que teniu per, a aquesta edició. Exacte. Sí, mira, pues, en, per aquest any tenim primers de la nit, en torn a les 10, 10 i mitja de la nit puntualment, tenim a Roscaldós, que ja grup ja mític eh, de la escena del, del, rock valencià. Hòstia. I sos quasi tenen més anys que, que la vida de Nadal Balac. doncs per ahí estarà, per ahí estarà, no, no estarà molt lluny. I no res, ara han fet un canvi d'estil recentment, han tret un disc eh, més de reggae clàssic, mhm. el mogolló de vents, mm. han fet un, un gir en el seu estil de música i, i doncs el disc està molt, molt, molt bé hem apostat per ells perquè ja són veterans i fan, fan un directe molt bo. Són quasi una, Estos... quasi una tradició, tio. Sí, han estat un parell de cops fa, fa anys i, i ara, i ara este any tornen. I en perdó, Aquestos que la, són primers. la premura que els tiempos no s'apuren. Eh, I sí, després continuem... Després tenim Ali Farnat, que és un grup de folk eh, creat recentment, farà un parell d'anys, gent d'Escaparrap i de, de, de l'Am de Foc, em sembla que hi ha algú Canyeros. també i munten un estil també folk tradicional, però també mesclen en rotllo Balcán, Semir Kusturica i del Goran Bregovic, aquest estil, músics molt bons i fan un directe, però trepidant, molt bons. Uh -huh. Oh, i després... En valencià també, els noms que ho diguem ara per valencià, que també és una de les característiques que podem apostar sempre dels xifres que duem, almenys que tres, uh mhm. -huh. si pot ser més més, si no tres, que siguin en, en valencià. Escolta, i per què no porteu algun anglès si esteu a la moda? Bueno, <laughs> ja, ja, ja, ja, se, ja se trastarà tot, ja se trastarà, Això, ojalá. Ja, ja, ja. Home, l'any passat, l'any passat van ja uns heavies, tio, Paco, ah, és ja, que ja, no estàs ja, allà. Ja, no, estic en el loro. Gent en euskera sí que ha vingut, fa un parell d'anys estic a Crisperla, ah, un grup basc, i Nice Rock estic ja farà 5 o 6 anys, Sí, els dos d'Euskadi i una seva llengua. Ja no acabareu en la casa. Ja, han tocat inadaptat, vamos, han tocat sí. grupassos. Sí, sí, sí, vam... seria molt llarg d'enumerar tots els que han passat. Malos bueno. vicios, mare meva, pues no hi ha hagut ahir. I l'últim que cierre, transfers, que parlat, ja han passat tots. Però el balat i Inés és un bolo que la gent en els anys sap que, que cal fer i perquè hi ha molt bon rotllo, molt bon ambient i, i els grups se'n van molt contents i la gent doncs també també. Bueno, estem per el segon Salifanat. Sí, sí, Els tercers tocaran Perros del Bugui, Los Perros del Bugui. Mm, perros del Bugui de mi? No, home, ¿Sí? no, pues del Bugui, pata. Ah, no, del Bugui, no. no, no perros del Bugui. Perro, dic, ja vas, ja vas. <laughs> Los Perros del Bulli, que són coneguts meus per una banda i fan un rock així més clàssic eh, entre Calamaro, M-Clan, un poc més rockero, un poc més canyereig. Sí. Mm -hmm. I no res, recentment sí que eren teloneros d'ACDC com vinguen en, un, en Xuny a Sevilla i a, i a Bilbao. O sigui que els teloners van ser ells. Mm -hmm. No són tan canyers com ACDC, però són també molt bons, molt gent que du molts anys també tocant i un rock Home, és que l'euro a ells li arriba menys. Bon. Com? No t'has sentit? Que l'euro a ells li s'arriba més, menys que a SDC. <laughs> Home, home, home, mm. molt menys, molt menys. Així sí, sí. Bé, Vicent, i què, i què més tenim per ahir? Bé, ràpidament, sí. De, sí. tindrem a Gataca, la gent d'un pinyent que fan metal prou canyero, també en valencià, mm, duen un DJ també que dispara samplers i punts i tal, unes músiques molt afilades, metal molt bo, fent de fet per la nostra llengua. I tal. Seran quarts. Després tindrem a la Rana Mariana, eh fan eh, així en un estil rumba, mestissatge, mm. també amb vents i percussions, etc. Jo estic que anem a Sengo en estil. Molt bé, sí, fan un directe molt bo també, eh. gent que, que, que val la pena veure i que dona molta festa també. Hi ha molta gent que a vegades tenen més nom i els va seguint més la gent i doncs un, un grup molt, molt a tenir en compte els, els pròxims anys, sí. Aneu a trencar, eh? esperem que sí, a veure, això és el que proposem de cercar, anys, que s'aconsegui mm. millor cartell, altres que menys. Fa un parell d'anys tinguérem una xicoteta pèrdua l'any que fem la quincena edició, apostàrem molt per molt bon equip, molts bons grups i doncs tinguérem un problema econòmic, però bueno, l'any passat sí més normaleta i este any mm. tornem doncs, amb força, no? I per últim, que estàvem parlant, mm. tocarà l'orquestra Paraíso. que son de de Alfred de, de Bombalapa, de 103 en Beat, de Negramagia, Magia, nos han fet un grup... es el Navigacho de Objetivo Bizco, Alberto. Eh, el també. Sí, el de Bombalapa, el, el, el Leitor Objetivo Bizco, sí, eso es. Lo de Llano, que solo hace una mano. y fan rollo versión, versión de Classic del rock, desde de Saca Whiskichelli o de Los Suaves o de Rosendo, pero a moltes evolucions. Ja, això serà molt car, no? Ahí això molt car, pues la veritat es que no. perquè és, és de Bades. És de Bades? És de Franc? Home, clar. Va vindre Franco? Dic, a, ah, veure, eh, perdona, perquè se m'ha la ratlla, primo. Que és de Bades, de veres? És de Franc de sempre. Sempre ha sigut de Bades de i és el puta mare, tio, de com, puta mare. I Vicent, conteu amb algun tipus de subvenció per part de l'Ajuntament, algun tipus d'ajuda? Contem a una xicoteta ajuda, la veritat. Mm -hmm perquè no volem dir que no en tenim, perquè sí que en tenim, però pensem que és insuficient per al que és la nit de rock i el que podria mm, ser si tingués bueno, més, però sempre més comptat recolzament amb... no, de, per mm. part de l'Ajuntament. no vull quantitats, és, és molt poc, realment, però el que costa la nit és, és menys d'una decena part és el que costa la nit. Vull dir que tot el que és respecte a l'organització i tot sempre ha anat eh, per, per via vostra, no? Vull dir, l'Ajuntament mai s'ha això és, és tot prou autogestionat, eh? Vaya, pues, doncs camisetes, rifes, <laughs> eh, quotes de la gent que estem implicats, i doncs, com hem dit abans ja pues, des de la barra o sigui, de nit que, que és d'on treguem el gros de, important de, de de claro. Clar que sí, hi ha que consumir per a poder garantir que aquesta nit eh, es repeteixca no en guanys i tots, tots els anys. De set anys que porteu ahí en la lluita i en la brega i l'Ajuntament no paga la pena ni el que paga no, no paga ni una gota de suor, però vosaltres esteu ahí, tio, sou lo millor que n'hi ha en l'Horta Nord. Pues Això que m'has dit és l'hòstia. Moltes gràcies. Ah, anirem allí a fer gasto el Xavi i jo, i el tio Paco a veure si és el porter. El tio Paco té que demanar permís a l'Ajuntament, però així està el Xavi que es despedirà de tu i de part de Ciutat Anatori. Vinga, Vicent. Molt bé, moltes gràcies, Ens veiem dissabte ahir tota la penya. Vinga. Va, I bé, vas contar un grupet que acaba d'eixir ahir del País Frasc, ells són RIP i la cançó Presos. Rafael, tu eres el millor celador de tota la seguretat social d'Espanya, del País Valencià i arreu del món.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 Ciutat tanatori. <laughs> al diari i podem llegir un article un tal Sant Andreu, un d'aquests tipus que... Un, tal, un tipus d'aquests... És més bé un article, però bé, no és una notícia. <laughs> Ah, sí? Explica avui al, al, al Levante que, bueno, pues, fa un típic, el típic article anticatalanista, bueno, però ja saps... Sí, que... perquè està en sobrepès, és diabètic ah, sí? i imbècil. I falangista també, no? També. Però bueno, a part d'això, pues, sempre fa un article de quan en quan perquè se'n recordem d'ell, i en caguem en sa mare i tot, bueno, però bueno, sa mare no té la culpa no, ella era una bona eh, persona només bé, fallava com la meva tot això perquè bueno, escriu un article d'avui acusant el PP de catalanista de, sí? de permetre el català en Canal 9 dius, ¿Al PP? si el Canal 9 només escoltes en castellà però bueno oi, què en dius? a part d'això això què és? què diria sí, sí, uno que sí, jo sí, me bueno, sé? Paco, ja saps <laughs> com funciona la política al País Valencià Eh, bueno, pues és un d'aquells articles que dius que sembla que no mai passen de moda, no? Perquè es basen en la lògica de que quan el Mico començava a voler ser home. Sí? I et dius, però com una persona normal pot sentir preocupació per una llengua... O sigui, que li furten una llengua que si aquesta llengua no la gasta ni per a firmar, ni per a ni per a dormir, és més fàcil que tenir preocupació per la xequera que porta la, tu? la botxaca esquerra que per això, no? Perquè no, la dreta tant, porta la pipa, que ho sé. I tant. <laughs> <laughs> Doncs això, aquest tipus de gent és el que més abunda, no? Sí, així al país tenim això, tenim, teníem abans cebes, teníem cogombres, teníem eh, ensisam, eh, no, eh, com se diu això? Espera que està això mal tancat. Bé, que tenien un muntó de, de, de coses a, a l'horta, però ara el que més abunda en esta horta que és, diguem, de, de, de, d'eixe salvatge, megaconstruccions... Part temàtic, un horta de part temàtic. Exacte, doncs eh, existeixen aquest tipus de, de cebes, no? Una ceba com esta, que és una, una persona que no està trasnotxa, que és més perillós de lo que sembla, que maneja, que, manej, que manejen un munt de nis clubs pa follar pagando. De nightclubs. Eh, nightclub pa follar pagando, <laughs> ¿vale? Que generan y beneficios y algunas que otras drogas que no son tan modernas y las, y las vendemos nosotros, se la toman los modernos, ¿eh? incluido el que ha hablado el otro o el otro, y después resulta que benefician a quien toque. Que todo se ha picado, aquí collons voteu si voteu a esa persona, ¿eh? Això és perillosíssim. O sea, és com votar-me a mi, igual. Menos mal que jo mai me presentaré en la vida res, que no siga el vàter. Ahir sí que fiqué el cul, nano, que el tinc partit, com és partits. <laughs> Ai, mare de Déu, Ai, senyor. Baja, baja i salvanos, que quasi pensamos. <laughs> Bé, tinc per així una altra notícia, nano. Està molt bona, ixa. Eh, diu... Ahí està. La policia s'associa a Ripoll amb un suborn a la venda d'una finca. Estaria disposat a compartir el benefici amb el president. O sigui, això és com parlar del cas Gürtel, no? O sigui, jo ja estic fart del cas Gürtel, nano. Tranquilo, no sé mantén la És com calma. parlar del preservatiu que gastava tu Tutankamó amb mon abuelo. O sigui, els dos estan fora, gas, tio, fan àvies. I, I fa pudor a FEM, no?, una miqueta. A FEM, a FEM, a FEM, no, fa pudor als millors que s'enduguen, tio, i que no... De... Mira, jo estic per fer una cosa, nano. Ho ha dit este matí a una persona que estava ahir en el centre de salut on jo treballo i de més. Mira, a poc que sigues un poc listo i facis un desfalco interessant, aquí aquesta comunitat, tio, en comunitat, et, et, eh, comunitat, eh, comunitat, comunitat, sí, no país, sí, sí, comunitat. No, no. Et presentes al president, diu, t'és clar, nano, et vota tothom. Si som la comunitat de la perversió, del cogombre, de la merda... Yeah. ¿Usted como folla? Dice yo mal, pero robo que te cagas. ¡Votado, presidente! ¡Ja, <laughs> ja, Interpretación siempre negativa. Podem mm. mm. tinc alguna coseta més? Sí. Ah, va, pues un altre, Paco. Vinga, notícia. Els transportistes autònoms planten a la MSC, que és una companyia molt forta al port de València. Eh, després d'un accident que va tindre els camioners fotuts i demés, els nombrosos efectius de la Guàrdia Civil i la policia portuària garanteixen la normalitat, circulació del port i tal i qual. Resulta que Transcom, que és l'associació de, de transportistes autònoms que operen en els ports de València i, i Barcelona, els socis han decidit deixar de servir de manera indefinida les terminals de la MSC perquè són uns chorizos. Transportistes autònoms, ja no parle dels xofes, pobrets, força, lluita, combatiu per el vostre jornal tots els dies, esteu tots els dies a la carretera patant, patint son i patint un muntó de coses i fent trampes per poder suportar els preus que vos donen. Força, salut i endavant. Molt bé pues, com està Txell ja... Això ho diràs tu No, voleu una, una cosa més. Ah, tira, va una altra. Tira-li. Ese és el meu xavi. Eh, Antonio Asunción creu que la normalització lingüística és un atac contra la llibertat individual. Eh, no, no. no vaya en camión o vaya a pie. Eh, no, no parlem, Antonio Asunción no parlem de qualsevol del PP, parlem el que es presenta com a candidat a llevar-li, a disputar-li a, la presidència a, a l'Arte. A l'Arte, eh? Ai, Exacte. Es veu que l'expresident de la Diputació de València i exministre de l'Interior espanyol va ser el convidat... A l'Arte, però sé qui és. Eh? Això anava a dir-te. Tu te'n recordes del Toni del Xavi Castillo que deia sí. qui és? <laughs> exalcalde bueno, sí. d'Alaquàs. Exacte. Doncs qui? I què passa? Doncs bé, aquest, aquest exministre i expresident de la Diputació va ser el convidat de nit en el programa El gato al agua de la cadena d'ultradreta Intereconomia. Ah, sí. I durant l'habitual tertúlia, un dels temes tractats va ser la normalització lingüística a Catalunya, que com tots sabeu, Catalunya sempre és el tema de, de debat en qualsevol... Clar, ja d'ací si tres dies cadena... castellà o anglès, sí, sí. igual que aquí. Sempre viene el, el, el Pues això, en aquest cas, en concret, es fa referència al decret aprovat aquesta mateixa setmana pel govern tripartit a fi de desplegar la llei catalana d'universitats, en què es demanava un requisit mínim lingüístic, o sigui, un nivell de suficiència per als professors nous que vingueren sí, tindre la plaça de professor a, a la Universitat Catalana, no? Sí, es podia, si tenien que demanar-li el coneixement estricte i un nivell determinat als professors de, de la llengua catalana. Llavors, bé, doncs, com sempre n'hi ha que ficar cullera allà on no toca, eh. l'exministre i candidat a llevar-li o sigui, a disputar-li la presidència a Francisco Camps, sí. sense, sense quedar-se curt, va dir que, bueno, pues, que en Catalunya això és una, un atac contra la llibertat individual de les sí. persones, sí. Y espera, es que no te ahora matéis. ¿Quién ha dicho esta memez? Uy. Sí, sí, Vaya, sí. Hola. <laughs> Que está, un, que está gobernando un agonitzant govern tripartit. Sí? És una mesura feixista i nazi sí? que pretén acabar amb el castellà a Catalunya y ah. pasar el catarato y el Zapatero, ¿cómo te quiero? Ah, ah, ¡Ah, viva España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Y, ve, cómo está Xavi? ya está sí, el tema. Pues para que el tío Paco se relaxe, vamos a dar una canción a los Benchiners de Godella, Fidel Soyens de este programa, y también al señor Sanculer, que es el, escolta este programa des del programa número 1, eh? que això és mm, mm, per dues coses, perquè mos vol molt i perquè hi ha molt de paró. I perquè està sorta, Dalla. I res, anem a ficar una cançó del grup de Who, My Generation. Ai, Lambao. just because we get around. Things ain't too awful. Talk old. I hope I die before I get old. para estimular, para favorecer, para, apoyar... para apoyar. Tanatori. <laughs> finques, extraplanetaris, eh, xalaos de baix del pont com jo, que se la casqueu entre tres mans en quatre o quan podeu. Eh, per aquí, com sabeu, de quan en quan tinc contactes un home que li agrada signar com un corsari negre i el pallasso este dels collons resulta que ah, està intentant jugar a fer un blog, no? Que no, no és un cara libro, és un blog. I es diu Blog del Corsari Negre. Aixina, mira tu si és atrevit. I aleshores eh, m'ha fet interessant el tema, l'ha copiat i l'ha portat perquè el primer article que va diu l'estiu comença a cercar la sortida i porta la vaga general. I este tio sempre igual. Després té un caminet aixina molt bonic, si voleu visitar-la, la, la UEF eh, o el blog Ix està ahí, Corsari Negre, cau del Corsari Negre, crec que es pilla, i aixina Ix. I diu de baix, eh, a sota, no sempre el camí hi és verd i sembla maco, no? perquè el camí és un camí verd i tal i qual. No? I llavors eh, continua d'aquesta manera ràpidament. Ai, eixa musiqueta, com me pone. <laughs> doncs bé, sembla que l'estiu fastigós, calorós i per força combatiu s'esvairà, més trigat o més d'hora. Però el caliu, que sembla envoltar la tardor, és o deuria ser de lluita. El nostre poble, malgrat el que, diu per, el que es diu per fora, sempre és de lluita, com cal a una nació ocupada. Per avui els senyors amos del planeta han donat la cara, aquesta vegada un, en menys poca vergonya que mai. I clar, els seus gossos, polítics tots plegats, han començat el lladruc i els Mossos que calen per fer palès l'interès de l'amo o del seu amo. Calen negres tempestes i punxen l'airat, lluitant junts i tots plegats pels drets que de cop i sobte, però, ben maquinats, volen furtar-hi els pobles del planeta. Perquè si qualcom es pensa que no li afectarà, que s'hi apliqui aquest poema que al cloure esmenta així. Quan varen vindre, o quan vingueren per mi, ja hi era trigat. Salut i força, diu l'home, i, record, i, corde, i recordeu, si, si us ve de gust, que sense llibertat no n'hi ha anarquia. Sense anarquia no n'hi ha llibertat, ni als països catalans ni al cap indret del planeta. I després continua i diu així, en comptes de blat, hem semblat traïció i desconfiança, i nosaltres hem fet el llit. Cal despertar i no ser i mandrós. Cal juntar punys i mans, fantasia i coratge i lluitar pels nostres drets, o mai tornaran a ser nostres. Salut i anarquia als països catalans i a la resta del planeta, corsari negre i que vos donen per cul. amigachos de Euskal Herridra, no, Xavi? Que ho estan passant molt mal. Euskal Herridra. Euskal Herridra. Anem a ficar la cançó d'Inadaptat, Chicas de Gawen, a favor de l'escola vasca i en basc, en euskera. Euskeraz. Gora Euskal Escali Escataputa. Euskal Escali Pasqua, Pasqua i no tinguem Pasqueres mos estan ara la silo a buscar-les, abueles, la tarara sí, la tarara no, la tarara mare que la balle jo. Sí, ai, xumbala les xiques guapes, ai, xumbala del polissó, xics xiques que no juguen, que se'n vagin al racó. vuelve pues doncs ahí ahir a otra banda del fil telefònic, recordeu que ha societat y no Xavi? Exacte. Xavi División, y tenim a otra banda del fil telefonic al Soriano, vez para Soriano! buena vez vesprada, fill de pute! Encara te la fas a una mano? Ahí censura, tío, Paco, censura tengo la práctica hecha a dos manos. Ay, ahí, ya te vas sent una mica catalán, digo, valenciano. Bueno, Soriano, que el tiempo en la radio sabes tú que es oro. Tenemos agenda para este fin de semana. Tenemos agenda para los países andorrachos este fin de semana. Vuelve, pues ¿cuánto buigues? Pues venga, vamos a darle caña y le pegamos caña ya en el proyecto Maija, en el Centro Social Ocupado. ¿Qué son en, Valencia, en el Cabañal. Vuelve. tocarán grupos como Arpavejas, Costra Nostra, Recolecta para una Concierto que valdrá 3 euros, 5 con el CD y 8 con el vinilo. Más barato que el Carrefour. Che, che, vinilo y todo. Vuelve, ¿qué me? con vinilo y todo. Y otro que podemos disfrutar aquí en Valencia, más concretamente en Albalás del Soret, eh, es un concierto que se hace en el Parque La Estación, empieza a las nueve y media, gratis, y tocan grupos como Gataca, Los Perros de Bobby, Ali Farnat, La Rana Mariana, Arroz Caldós y Orquesta Paraíso. Perfecto. Molt ¿y qué me ahí, por la provincia de Alicante? Y en Alicante nos vamos a Torrevieja, donde, donde tocan eh, los cante Relico ¿Y eso eh, son no? Sí, todos los conciertos son para el sábado, eh, que no, lo había dicho. Vuelve. Tocan Cante Relico en Torrevieja en el pub Marea Rock. Ah, empieza a las 11 y la entrada vale 5 euros y 10 con el CD nuevo. Uy, Eso ya ya Eh, ¿Se la casa por la finestra. ¿Y o qué? Ya ves, ¿Y eh. que hemos en casa o qué? Ah, si quieres, el, viernes te puedes ir a Badalona. <laughs> en, Barcelona, donde tocan Baruques, Construcción y Display. Es que el Ahí, pero digues el mercancía es para a Badalona, que la che no te pasta. El pH es molcar, Soriano. Ah, pues, joder, pues aquí en Valencia no hay nada, tío. Ah, a dormir. Por pues a dos mans. a dos mans. A dos mans. Oye, lo que estaba diciendo yo, digo, ¿no puedo hacer una sección nueva yo? Sí, hombre, ¿qué vas a hacer, ¿Qué a hacer, ciudad en llamas? <laughs> Voy a hacer la sección del chiste de la semana. ¡Ahí tus huevos! No, va, por pues, rápido, te la cuidé de la semana. Venga, el chiste de la semana. El ¡Ah, sargento, que está con todos los soldados dice, armas al hombro. es el del tanque, no, por favor. <laughs> Volve Soriano, Recuerden que, estás t'has y te has fet un programa agua, así en Radio Godella, Ciudad en Llamas, todos los, todos martes. ¿Qué hora lo haces, Parimo? De 7 a 8 en Radio Godella. Exactamente, ahí en Radio Godella, que el que no fuma le pega la botella. Volve, bé, així ¡Por eso, Soriano, mos en el si te t'escoltarem. Eh, ¿Y tú qué tal en el colegio de ser el cura? Molt bé, molt bé. De momento no le han tocado nada y el papa está mirando por si acaso. ¡Ah! De, de moment, de moment res. No te anda por culete entonces. No. Hay promesas nada más. Bueno, Soriano. Verás a Dios. Mo- Mos la En griego. Vale, pues nada, ¿el sábado qué haces tú? Pues ya veurem. Crec que aniré al Balat, a la nit de rock. Pues nada, yo me iré a la Maigen. Molt bé, amb un València. Venga, adeu, fins de pute. Au, canalla, cuida't amb tot. Anem a escoltar una cançó del Jaume Sisa, Boletaires, ara que comença la temporada de bolet. arreuixats, somiadors de l'endemà, cercadors de l'elixir, del bolet més exquisit, planetaris creadors de la mescla de colors aprenents de la transmutació dels cors. ben orientats cap a l'interior del nord per la brúixola de l'or. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. después de una semana buscándome la vida. Yo me voy para la esquina porque quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al calvario. No pongo brillocito para salir a frigorear. Luego regreso. I bé, estem acabant ja el Ciutat de Wii del, del de septiembre de 2010, el primer programa de la tercera temporada de de Anatori Y como no tenemos al nuestro corresponsal en la ribera del Xúnquer i, i, i, i del món, el senyor Toni el de l'Orinal. Bona tarda, Toni el de l'Orinal. Yeah, viva Franco. Viva Franco és sus mujeres. Està, està plovent ahí en la, en la Ribedra? No, que no estic a la Ribera, estic en el port de Gandia. Sí, sí. Escolta, que no n'hi ha en paio romano eh, que en francès? És de veres, que avui tens sarao, no? Claro, que fem un concert esta nit. Pues promociona't, promociona't. El nostre Corre. programa és teu. Vale, que esta nit en el, en el rocadèlic del Port de Gandia a les 11 de la noche, Carles Pastor i les Mae Deus. Mae Déu! Yeah. Mae meua, tu. De Baes. Molt bé, I, i quins actes tenim més lúdico-festius aquest cap de setmana per, per les nostres comarques des, del nostre benvolgut país andorrà? Ah, doncs pues, també, Risa, les Mae Deus en, en Massamagrell el dissabte. Sí, sí, sí, sí. A quina hora? a les 6 de l'Esprà. Pues así ah! pone, Xavi, Modemà i després al Balat, ja sabeu, el dissabte a les 6 de l'Esprà passa a Magrell i després al Balat. Ah, Escolta, que no tenen eh, llum, ahir, o què? Que no tenen què? Llum? Pues coneix que no, perquè és un molí de l'any de la Picora. Ja, i a aquestes hores no fa falta núvol, ja, no? I a banda de les Baedeus, toca algú més? Que jo sàpiga no, però importa també. No, tant, ah, la veritat és que no. Tens alguna, tens alguna cosa que contar-vos? Pues... A banda, no de que, te, a banda de que te 100 euros... Porque así está ple de guiris. N'hi ha algun gitano d'estos de Sarkozy que parla francès? Ah, on sí? No crec. És com s'està tirant a tots i cara, tindràs públic de sobre. I ve com està Gandia? N'hi ha molt... Mm, guiris o madrileños? Per això, però guiris, però guiris femenines que parlen guatxo-guatxo. Ja, ja, ai, ai, perquè esto es Àfrica. Pues, pues menos mal que saps tu, menos mal que saps tu idiomes, no? Claro, pa, claro, valencià i per telèfon, no eh. sé. Ah, ja, ja, claro, ja, però no, no sabies francès. Molt bé, ah, pues. i, i griego. Ai, ah, pues avui inaugurem la, la, la, prim, la tercera temporada de Ciutat Anatori. Què el pareix? Que, que pareix que, que ja està bé, la tercera va la bona, vos i <laughs> l'any que ve. Que ja A veure si l'any que ve mos fitxem a la COPE o algo. Però l'any que ve, que Cuidao! Cuidao! Molt bé, pues res, m'agrada molt, molt sentir-te. Igualment. A veure si mos veiem el dissabte en Massamagrell. Magrell. Muy bien, Melendri, a ver si me das la pasta ya. Això, chaval, que te dec 100 euros, que pues ha ha tota l'audiència ja d'Espais Andorrans. se ha fundit. Sí, sí. Eh. se ha fundido Escolta, Toni, yo cada vez que te siento, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gusto me da! Pues molt Anem a acabar ja el nostre programa. Toni, bon, bon, que vaig a esta nit i, i, bo, i bona tarda. Muy bien, gracias. gracias. Cuida't un montó i cuidadín no tropeses, que ja saps que la tercera pota, si la polla se trenca, tio. Ja, que ara t'he dencomendar a Sant Joan Fuster. Muy, muy bien, gracias. No sé qué has dicho, pero que me la chupe a mí también. Exacto, exacto. Un elefante con la trompa. Vale, pues anem a acabar ja el nostre programa, no, Xavi, tio Paco? Sí, sí, ja Volem afegir alguna cosa? Besito pa'l Toni pues fins a la setmana que ve i això. Salut, tio, de lliures. Moltes felicitacions. Xicones! I, i, i, i, i salutacions als nostres amigatxos de Ràdio Mistelera de la Sara, al nostre amigatxo Rulo, 3 W i tot. Mira, si és bona persona. Ai, ai, ai. Al senyor Jordi Collas, com a més tècnics, a Toni García, que està avui ahí a, ai, que a, als mandos. I vos dicem de retorno... De... No! No! No! No! no! no! Ja no Nunca. recordo los 80. Ara com es diu? que ve la tardor, no se fiqueu, abrigo. Music Factory. Yeah. Factory Music. Pues que sàpigues que ara ja no seu el programa de Cano de Radio Godella.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 Radio LOM de Picassent. Burxassot Radio. Radio Godella. Radio Rabosa. Radio Altea. Radio Alacuàs. Aldaia Radio. Radio Pego. Radio Túria, l'Eliana. Radio Sol, Albal. La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes.